Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prvi je kolova za 1944. godine. U 17 sati ključna njemačka uporišta u Varšavi napadnuta su od ljudi koji su na rukavima nosili crveno-bijeli povez. Većina njih bili su pripadnici armije krajove, domovinske vojske, koja je priznavala poljsku emigrantsku vladu u Londonu. Operacija je nosila naziv Oluja. Njome je zapovjedao general Tadeusz Borko Morovski. Nije prošlo puno vremena i poljska zastava zavijorila se na najvišoj zgradi u Varšavi. Zauzeti su i arsenal nacističkih oružanih snaga u Varšavi te glavno skladište. Pod kontrolom ustanika bili su glavna pošta, ključne elektrane, željeznička postaja u Pragi, tada predgrađu Varšave na desnoj obali Visle, kao i veliki dijelovi glavnog grada Poljske. Cijena tog juriša prvog kolovoza bila je velika. U njemu je poginulo oko 2500 ustanika. Nakon prvog dana zapovjednici ustanka okupili su se kako bi procijenili njegov početni uspjeh. Norman Davis u knjizi Ustanak 44. piše. Zapovjedništvo domovinske vojske prebačeno je u tvornicu namještaja Kamler u Voli. Te noći, procjenjujući izvještaje, saznali su da nisu imali puno uspjeha na dvorskom trgu, u policijskom distriktu i na aerodromu, gdje su pretrpjeli teške gubitke. Iznad svega nisu uspjeli u pokušaju da pod svoju kontrolu stave ili zapadni ili istočni kraj dvaju glavnih mostova preko rijeke Visle. Već su dobro znali da ih čeka vrlo duga borba. Drugoga kolovoza zapovjedništvo armije krajova ponovno je uspostavilo vezu s Londonom, koju su izgubili tijekom premještaja u tvornicu Kamler. Poruka koja je prošlog dana neprimjereno poslana Anclair, sada je poslana u šifri. Borba za Varšavu je počela. Svakog sljedećeg dana general Bor iznova je preklinjao London da zrakom pošalju pošiljke streljiva i padobransku brigadu, čije je stavljanje pod svoje zapovjedništvo očekivao. 3. kolovoza ustanici su zarobili prvi njemački tank, popravili ga i uputili ga u borbu protiv nekadašnjih vlasnika. U noći 4. na 5. kolovoza prvi zrakoplovi britanskih kraljevskih zračnih snaga doletili su do Varšave. Poletili su iz Italije i na volu i trg Krasinski ispustili pakete sa streljivom i drugim potrepštinama. Ustanici nisu znali koliko je zrakoplova doletjelo do Varšave, ali to je bilo dovoljno da se podigne moral. 5. kolovoza u Varšavu je stigao dužnosnik SS-a Erich von dem Bach Zalevski, koji je do tada počinio teške i brojne zločine u borbama s partizanima u Sovjetskom savezu. Bio je to znak da Varšavu čekaju teški dani. Ustanak nije u potpunosti iznenadio njemačke okupacijske snage. Nekoliko okršaja koji su u Varšavi počeli prije 17 sati prvog kolovoza uzbunili su guvernera grada Ludviga Fischera, koji njemački garnizon stavio u stanje pripravnosti pola sata prije početka ustanka. Wehrmacht se nije previše uzbuđivao zbog ustanka. U dnevniku 9. armije, koja održavala front ispred Varšave, za prvi kolovoza zapisano je da su prekinute izravne opskrbne linije prema 39. pancer korpusu, ali da je preko radio veze upućen poziv policijskim snagama da uguše ustanak. To je značilo da će njegovo gušenje preuzeti SS. Norman Davis piše. Nacistički vođe reagirali su na vijest o ustanku s divljom radosti. Ustanak im je dao povod za konačno kažnjavanje Varšave. Himmler je radijom obavješteno ustanku u 17.30. Prvi izvještaj govorio je samo o neredima u Varšavi i krivo je pretpostavljao da su pobunjenici komunisti. General Hahn te večeri ispravio grešku, obavijestivši Berlin da su pobunjenici pripadali nacionalnom pokretu otpora domovinskoj vojsci i da na ruci nose crveno-bijele, a ne crvene poveze. Uskoro je Himmler prenio vijesti Hitler. Moj Führeru rekao je, prema kasnijem prisjećanju, ovo je težak trenutak, ali s povijesnog gledišta akcija Poljaka je blagoslov. Dokrajčit ćemo ih. Varšava će biti likvidirana i taj grad koji je intelektualni glavni grad nacije od 16 do 17 milijuna ljudi koja je 700 godina blokirala naš put na istok, sve od prve bitke za Tannenberg, prestaće postojati. Isto tako, sami Poljaci prestaće biti problem za našu djecu i za sve one koji nas budu slijedili. Hitlerov odgovor nije izravno zabilježen, ali on je nedvojbeno bio odražen u kasnijim Himmlerovim zapovjedima koje su govorile o tome da svaki stanovnik mora biti ubijen, da se ne smiju uzimati zarobljenici, te da se svaka kuća mora raznijeti i spaliti. Himnar je za gušenje ustanka Bah za Levskom na raspolaganje dao šaroliku skupinu jedinica. Pored garnizona u Varšavi i dijelova SS divizija Viking i Hermann Göring, tu su bile zloglasna brigada Rona, sastavljena od ruskih kolaboracionista koji su bili u stravi od nadolazećih trupa Crvene armije, te SS brigada kojom je zapovjedao Oskar Dill Wagner, koja je okupljala uglavnom kriminalce, Među jedinicama za gušenje ustanka bili su i azerbejdžanska pukovnija, dva bataljuna kozaka, policijski bataljun iz Pozena, pukovnija Luftwaffe. U zoru petog kolovoza te su jedinice ušle u zapadna predgrađa. Okršaji s ustanicima bili su sporedni u odnosu na odmazdu prema civilnom stanovništvu. Trupe Bahzalevskog su u predgrađima Ohota i Vola ubile svakog muškarca, ženu i dijete na koji su naišli. Broj ubijenih procjenjuje se na od 20 do 50 tisuća. Bio je to samo početak. Ustanici domovinske vojske namjeravali su samo nekoliko dana sami držati Varšavu. Nakon toga trebali su dobiti savezničku pomoć ili su njemačke trupe trebale same napustiti grad. Njemački kraj činilo se bio je blizu. 20. srpnja u Rastenburgu na Hitlera je izvršen atentat, a u to je vrijeme počelo izvlačenje njemačkih činovnika iz grada. Trupe Crvene armije bile su nadomak Varšave. Predviđanja se nisu ostvarila. 50 tisuća njemačkih vojnika i njihovih kolaboracionista počeli su sustavno uništavati Varšavu. Norman Davis piše. Nakon prvog tjedna, nakon što nijedna strana nije dobila odlučnu prednost, Varšava je postala prizorište duge, neumoljive bitke iscrpljivanja. Svaki dan, obično u zoru, Nijemci bi se vratili u odabrani sektor poput radnika na gradilište. Kako nisu bili u mogućnosti izbaciti suparnika koristeći standardne pješačke taktike, oni bi pozvali bombardere i teške topove i gađali položaje ustanika dok ne bi postali hrpe ruševina, uništili nekoliko barikada te zauzeli nekoliko metara ili ulica. Sljedećeg jutra oni bi vidjeli da je tijekom noći ponovno postavljeno pola barikada i da su na njima postavljene eksplozivne naprave, te da su uništene zgrade omogućavale savršeno skrovište za nevidljive snajperiste i bacače granata. Na taj način oko praktično svake zgrade i podruma moralo se iznova boriti prije nego što bi Njemci osigurali sektor. Dani su postali tjedni, na kraju na zapaljenost svih sukobljenih tjedni su postali mjeseci. Rad za Varšavu vodio se između dva potpuno neravnopravna suparnika. Domovinska vojska bila je naoružana šarolikim oružjem. Stare oružje, oružje granate napravljeno u ilegalnim radionicama, zarobljeno oružje od njemačkih snaga te nešto oružja što su zračnim mostom dostavili zapadni saveznici. Njemačke trupe bile su naoružane strojnicama, prevozile su se u oklopnim transporterima, među njihovim arsenalom bio je 60 tona težak tank Tigar 2, kao i topovi među kojima su bili i haubica Karl koja je imala promjer cijevi od 60 cm, kao i top Berta, postavljen na željezničku kompoziciju koji ima u promjeru 38 cm. Dva su oružja kod ustanika i stanovništa Varšave posebno izazivala stravu. Norman Davis piše. Dva su oružja u njemačkom arsenalu dobila posebno zloglasan status. Golijat je bio minijaturni tank bez posade na daljinsko upravljanje, koji je mogao služiti kao platforma za kamere i prislušne uređaje, ali je bio prvenstveno korišten za prijevoz eksploziva. Njegova jedina slabost bio je dugi električni kabel, podložan pažnji hrabrih vojnika i malenih dječaka koji su naučili kako puzati između ruševina s parom škara i jednim rezom onesposobiti Golijata. Nebel Werfer je pak bio pokretni višecijevni bacač raketa koji je ispaljivao salu zapaljivih i eksplozivnih raketa. Njegovi nadimci, kredenci i krava, dolazili su od strašnih zvukova koji su pratili svako ispaljivanje i koji su opisivani ili kao povlačenje teškog namještaja po kamenom podu ili zavijanje ranjene krave. Krajem kolovoza njemačke snage krenule su u napad na stari grad u Varšavi gdje je bilo zapovjedništvo ustanka i domovinske vojske. Nakon sedam dana stalnog bombardiranja i napada koji su branitelje s 8000 vojnika svele na njih 1500, zapovjedništvo domovinske vojske uspjelo se iskrasti iz starog grada kroz kanalizaciju koja je vodila ispod njemačkih položaja. Taj su proboj vodili vodiči kroz sustav kanalizacije u Varšavi. Nizom protunapada odvukla se pažnja glavnine njemačkih snaga kako bi se glavnina okruženih poljskih snaga mogla izvući na nove položaje. Stari grad njemačke su snage zauzele 2. rujna. Norman Davis piše. Najgru od svih tragedija doživjelo je 35.000 civila i oko 7.000 nepokretnih ranjenika koji su ostavljeni. Čim je došao SS, naređen je odabir, kao na rampi u Birkenau. Oni koji su prosuđeni kao nesposobni za rad, stari, bolesni, ranjeni, odmah su ustrijeljeni. Zdravi su okupljeni za transport u koncentracijske logore, uglavnom u Mauthausen ili u Sachsenhausen. Njemački tank prešao preko grobnica neznanog vojnika i pretvorio je u prah. Sigismundov stup oboren je jednim vandalskim hicem i ostavljen da leži na ulici. Oni koji su napustili stari grad nisu se zapravo imali gdje skloniti. Varšava je bila opkoljena i borbe su se samo premjestile u drugi dio grada. Mučne borbe potrajale su do 2. listopada 1944. godine. Varšavski ustanak trajao je 63 dana. Njemačke trupe su četvrt po četvrt, kuću po kuću, kanalizaciju po kanalizaciju, te uz pomoć bombardera, Luftwaffe, topništva i tenkova razorile Varšavu i pobile oko četvrt milijuna njezinih stanovnika. General Bor Komorovski predao se sa zapovjedništvom ustanka 2. listopada. Nakon toga Adolf Hitler je dao zapovjed da se Varšava sravni sa zemljom, a preostali stanovnici deportiraju iz grada. Dok je trajala ta borba za Varšavu, nedaleko od glavnog grada Poljske mirovale su jedinice Crvene armije. Od ljeta 1944. te su jedinice u silovitom napredovanju uništile grupu Armija Centar, najjaču formaciju njemačkih oružanih snaga, i napredovale stotine kilometara na zapad. Trupe Crvene armije ušle su u Rumunjsku, Bugarsku, Jugoslaviju, Čehoslovačku, Poljsku, pa čak i na teritoriji Njemačke. Ali ostale su mirovati dok je trajao ustanak u Varšavi. To mirovanje i dan danas je sporna epizoda drugog svjetskog rata govori dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. I u čem je bio zakle plan zapovjednika armije krajova Bora Komorovskog i e, izbjegličke vlade u Londonu? Dakle, kad se stvore prilike, odnosno kad dođe do napredovanja Crvene armije, e, snage e, domovinske vojske trebale su jednostavno u što je moguće e, više mjesta organizirati vlast i tako dočekati sovjetske snage, a posebno važno je bilo da se to uradi u Varšavi, tako da poljska strana ima snažan adut u kasnim poslije ratnim pregovorima između Staljina i Zapada, gdje je sudbina Poljske bila jedno od središnjih pitanja. I zbog toga je već 1943. godine razvijen plan takozvana operacija Buža, odnosno Oluja, kojem je trebalo u trenutku kada sovjetske snage počnu napredovati da se e, armija krojeva angažira i to uradi u okupiranim mjestima, preuzme vlast gdje je moguće. Cjelokupna operacija čim je pokrenut e, zapravo e, bagracijom se je e, aktivirala već u ožujku 44. Čak i prije bagracijom su napravljeni prvi koraci, ali bagracijom je bio taj ključni korak. Međutim, što se dogodilo? Da, Stalin je prihvatio pomoć ali e, nipošto nije dopustio da se organizira e, vlast e, e, domovinske vojske u slobođenim područjima. To je najbolje bilo vidljivo u slučaju Vilna, gdje je dakle general Aleksandar Križanovski dakle podigao ustanak u gradu, organizirao 10.000 boraca i uz pomoć snaga Crvene armije zauzeo grad. 13. srpnja je grad oslobođen, Međutim, odmah je došao NKVD sa snagama Crvene armije. E, oni su uhapsili i deportirali zapovjedništvo domovinske vojske e, u Vilnu Istovremeno tisuća pripadnika armije krajove je zapovjeđeno da se skupe i razoružaju. Mnogi su pri tome onda e, deportirani u Kalugu, a nekoliko stotina koji su pokušali e, pobjeći su e, odmah na licu mjesta likvidirani. I to se događalo doslovno u svakom gradu koji je Crvena armija oslobodila uz pomoć domovinske vojske ili bez nje. Naravno se postavilo pitanje što da se uradi sa Varšavom. Borko Marovski je dobio od eh, vlade, izbjegličke vlade u Londonu, zeleno svjetlo da odluči kada će biti i on je, kad je vidio kako je napredovanje sovjetskih snaga, odlučio eh, prvo za podići. Međutim, to je bilo dakle kriva procjena jer kao što se vidi, Stalin uopće nije imao namjeru eh, zauzeti Varšavu, nego mostobrane na Visli i Narevu sjeverno i južno od Varšave kao operacijsku osnovicu za dalje napredovanje prema Berlinu. Da, Stalin je mogao da je povukao recimo iz Ukrajine ili iz Prusije, istočne Prusije dodatne snage, vjerojatno spasiti Varšavu. Ali to bi dovelo u pitanje napredovanje i na jugu, zauzimanje jugoistočne Europe, osim toga i strateški plan Crvene armije da bude okupirana cijela istočna Europa u trenutku njemačkog poraza. A osim toga, armija Krajova je bila pod eh, kontrolom eh, izbjegličke vlade u Londonu. I prema tome to je bila hladokrvna kalkulacija, bešćutna. E, na kraju Stalin zbilja nije imao snage i pustio je Vaša u svojoj sudbini. Oršu ključno željezničko čvorište koje su njemačke oružane snage držale uoči početka operacije Bagration od Crvenog trga u Moskvi dijeli oko 400 km zračne linije. Orša je od Minska, zadnjeg velikog sovjetskog grada koji su njemačke snage držale u ljeto 44. jednog od ciljeva operacije Bagration, udaljena 200 km. Ta je udaljenost pređena uz goleme borbe s njemačkim snagama. Nakon oslobođenja Minska, snage Crvene armije krenule su i dalje i krajem ljeta došli su na domak Varšave. Minsk Varšavu dijeli oko 475 km zračne linije. I tu je udaljenost Crvena armija prevalila uz teške borbe. To nije bio jedini pravac napredovanja prema zapadu. Richard Overy u knjizi Ruski rat piše. Udarac zadan na jugu još jednom nadmašio očekivanja. Između 20. i 29. kolovoza grupa armija Jug potpuno je kolabirala. Zarobljeno je više od 400 tisuća vojnika, uključujući i većinu njemačke šeste armije, koja je bila obnovljena nakon Stalingrada, samo kako bi ponovno na obalama rijeke Siretu u sjevernoj Rumunjskoj pala u još jedno uništavajuće okruženje. 23. kolovoza pala je pro-njemačka rumunjska vlada i Rumunjska je promijenila stranu. Iste jedinice rumunjske vojske koje su se prije nekoliko tjedana borile protiv crvene armije, sada su se borile na njezinoj strani. Do drugoga rujna naftna polja u Ploeštiju, glavni njemački izvor sirove nafte, bila su u sovjetskim rukama i pao je Bukurešt. Crvena armija projurila je kroz Bugarsku i u Jugoslaviju. Do početka listopada bila je na granicama Mađarske i pripremala se za navalu na Budimpeštu. Taj siloviti nalet iscrpio je crvenu armiju. Na prilazima Varšavi tako istrpljena crvena armija naišla je na dobro organizirani protuudar koji je vodio novi zapovjednik obrane na istoku Feldmaršal Walter Model koji je imao nadimak Firerov vatrogasac. Kad vi poduzmete 10 plus strateški napadnih operacija u roku manjem od 4 mjeseca, koje su sve uspješne, vi ćete iscrpiti svoje snage. A posebno ovdje, e, dakle, uzduš rijeke Visla i Narev, gdje je njemački otpor sad bio jako, jako snažan. Dolje kod Magnusjevica i gore na Narevu borbe su potrajale još e, cijeli kolovoz e, i dio rujna praktično do početka listopada. Jednostavno, sovjetske snage bile su iscrpljene, trebale se popuniti, i reorganizirati i e, to je bio razlog e, za toliko odugovlačenje. Iskreno rečeno, zimska ofenziva stavka ju je zbilja planirala ranije, Dakle, e, već u listopadu 1944. godine je formiran koncept zimske strateške ofenzive koja je trebala početi u studenom ali Žukov je tad rekao otvoreno Stalinu da to nije zbog iscrpljenosti sovjetskih snaga moguće i da će trebati početi u siječnju, a Stalin je poslušao Žukova jer e, je bio, e, Žukov se iskazao u borbama i osnovno Stalin je bio svjestan kako je bila situacija i naravno e, snage su pripremljene, ali to je bila jako dobra priprema. Dakle, opći koncept zimske ofenzive 44-45 bio je sljedeći, nekoliko ciljeva je postavljeno. Prvo, zauzimanje istočne Prusije na sjeveru. Onda, nanošenje poraza njemačkim snagama u Poljskoj, i Mađarskoj, Austriji. Dakle, to se sad moglo uraditi kad su Rumunjska i Bugarska izbačene iz rata. Ali, ključno je bilo zapravo napredovanje pravce Varšava, Berlin. To će biti onaj šverpunkte, onaj glavni napor sovjetske ofenzive. Stavka je ispravno protumačila e, njemačku reakciju. Dakle, Njemci su očekivali dakle ove e, zbog iscrpljenosti sovjetskih snaga napade sa sjevera juga, dakle e, Baltik, istočna Prusija, Pomeranija na sjeveru, odnosno Mađarska, Austrija na jugu, i oni su onda, e, dakle, iz e, sektora oko Berlina, dakle i prema Poljskoj, povukli značajne snage da bi ojačali svoje snage na sjeveru i jugu. A tome je pomogla naravno i uspješna sovjetska maskirovka, kao i na početku e, Bagraciona. Sovjeti su napravili veliku stratešku operaciju zavaravanja kojima su potvrdili, dakle, tu njemačku procjenu, iako je stvarnosti bilo drugo. U crvenoj armiji postala izreka, lopatica Ilija Šovčić, najbolji je vojnikov prijatelj. Ta izreka bila je posljedica grube istine. Ako obični vojnik želi preživjeti mehanizirano ratovanje, on to može učiniti samo uz pomoć lopate. Ukopati se bio jedini način da se ostane živ pred napadom mehaniziranog neprijatelja. Ukopavanje i prikrivanje svog položaja bili su jedini način da se ostane živ i pred naletom drugih modernih oružja. Brandon Schechter u knjizi Vojnikove stvari, povijest Crvene armije u drugom svjetskom ratu kroz predmete, piše. Neprijateljski zrakoplovi i topništvo mogli su sipati smrt na sve što bi primijetili na bojištu. Kao što je to ponavljano u priručnicima, zadaća vojnog maskiranja je da prikrije ono što je istina i da pokaže ono što je lažno. Maskiranje je često značilo ne samo da prikrije prisustvo vojnika, jer se smatralo da će to tek privući neprijateljevu pažnju, već da zavara neprijatelja u namjerama onih koji se nalaze u rovovima krajolik je trebao biti ispunjen lažnim nagovještajima o tome što vojska namjerava. Biti viđen značilo je da će na vas pucati. Rovovi su se trebali glatko uklopiti u krajolik. Vojnici su trebali nositi malinu mrežu veliku metar i pol smetar koja je trebala pomoći u njihovom prikrivanju. Svaki rov morao je nestati iza neke vrste lokalne flore, što je značilo da će se naći skriveni za ruža, kupina, kukuruza, raži ili bilo čega drugog što je raslo iz zemlje. Od prvog rumena zemlje koji je iskopao vojnik, činjen je svaki napor da se prikrije zaklon. Radi pažnja kojima su vojnici nastojali prikriti svoje položaje bio jednak trudu i pažnji s kojim je zapovjedništvo Crvene armije nastojalo prikriti svoje prave namjere. Njemačke oružane snage nisu smjele znati gdje će biti ključni napad. S obzirom da je za taj napad bilo prikupljeno na milijune vojnika, taj trud bio golan. Ta glavna operacija smjer Vašava berlin će biti pokrenuta u siječnju 1945. godine u dvije faze. Prva početna faza će biti da će treći i drugi bjeloruski front napasti njemačke snage u istočnoj Prusiji sa ciljem njihova izoliranja i sprječavanja dakle, e, napada prema Poljskoj da bi se osigurao glavni pravac napada, ali to neće biti glavno težište napada. I kada to bude urađeno, sad nastupa ova ključna operacija, napredovanje prema Berlinu što je moguće dalje. I to će istovremeno djelovati prvi Bjeloruski front pod zapovjedništvom maršala Grigorija Žukova, te prvi Ukrajinski front pod maršalom Ivanom Konjom. I sad se vidi značaj svih tih prelaza. Dakle, e, prvi Ukrajinski front ide dolje Sandomirec, dakle južni dijelovi Poljske, a prvi Bjeloruski front, e, dakle, Pulavi, Magnusević i prelazi sjeverno od rijeke Narev. To je stvorena operacijska osnovica koja je skupo plaćena, ali se to isplatila. Dakle, to je, e, će biti strateška napadna operacija Visla-Odra duž smjera varšava beren U početku se zapravo planirao mnogo manji napredak, dakle do linije Bromberg, odnosno Bigošć, Poznan i sama operacija je bila e, u početku nazvana vaša poznan Međutim, kad je nakon <laughs> prvog uspješne faze e, bilo jasno da se može nastaviti, ona prerasta u operaciju dakle Visla-Odra, odnosno opće napredovanje prema rijeci Odri i na kraju će sovjetske snage izbiti 60 km na na udaljenost od Berlina. Što se dogodilo? Dakle, cilj je bio napraviti dezorganizaciju njemačkih snaga i prekid njihovih komunikacija, e, nakon čega bi oslužilo njihovo uništenje. U listopadu 44. stavka je procijenila da će za postizanje ovog cilja treba 45 dana intenzivnih borbenih djelovanja u dubinu protivnika i 600 do 700 km. Izvele bi se dvije faze E, dakle probi bi krenuo e, ova dva fronta, ali ne bi bilo nikakve operativne pauze, sve te napadne početne operacije bi se sklopile u jedno. I naravno, sada je trebalo pripremiti ovu operaciju i materijalno i što je urađeno. Koji je strateški značaj te operacije bio vidjelo se o tome da su Stalin stavka prvi put u drugom svjetskom ratu angažirali cjelokupnu stratešku rezervu crvene armije u ovoj operaciji. Dakle, koncentrirano je 2 milijuna i 200 tisuća vojnika, 4500 tenkova, 2500 samohodnih topova, više od 13000 topničkih oružja, 2200 kačuša i više od 5000 borbenih zrakoplova. U proljeće 1944. godine Milovan Đilas, član vrhovnog štaba Narodno slobodilačke vojske Jugoslavije i jedan od ideologa komunističke partije Jugoslavije, došao je u posjet Sovjetskom savezu. Deset dana prije operacije Konjićev skok, desanta njemačkih padobranaca na drvar koji je za cilj imao hvatanje Josipa Broza Tita, Đilas se u Moskvi susreo sa Josifom Visarionovićem Stalinom. U razgovoru sa Staljinom i njegovim najbližim suradnicima, koje je pratila obilna gozba s obilnim pićem, sovjetski vođa Đilasu je rekao ovo. On je prišao odnosima sa zapadnim saveznicima. A vi možda mislite da smo mi, zato što smo saveznici s Englezima, zaboravili tko su oni i tko je Churchill. Njima nije ništa slađe nego da saveznicima podvale. Oni su u Prvom svjetskom ratu stalno podvaljivali Rusima i Francuzima. A Churchill Churchill je takav da će ti, ako se ne čuvaš, koji iz džepa izvući. Da, kopek iz džepa. Boga mi, kopijejku iz džepa. A Roosevelt? Roosevelt nije takav. On zavlači ruku samo za krupnije komade. A Churchill? Churchill i za kopjejku. Sovjetski vođa nije vjerovao svojim saveznicima, niti je očekivao da oni njemu vjeruju. Njegov najveći strah bio je da će se nacistička Njemačka nagoditi sa zapadnim saveznicima i onda sve svoje snage usredotočiti na istok protiv Crvene armije. Stalin je htio da Crvena armija bude ta koja će zauzeti Berlin i tako dokrajčiti nacističku Njemačku. Ali Stalin se i bojao tog prodora na zapad. Richard Overy piše. Kada je Stalin u studenom preuzeo kontrolu nad bojištem, skoro je 750 km razdvajalo sovjetske armije razvučene uzduž Visle i njemački glavni grad. Karakter rata sada se promijenio. Sovjetske snage prvi put su se borile izvan sovjetskog tla. Ruske vojske zadnji su put kao pobjednici prešle preko srca Europe 1813. godine, kada su se borile rame uz rame s Njemcima kako bi izbacili Napoleona. U Prvom svjetskom ratu golema carska vojska vukla se prema zapadu do poraza kod Tannenberga i Lođa. Godine 1920. mlada crvena armija ponižavajuće je nadomak Varšave zaustavljena od poljskih legija maršala Pilsudskog. Vjerojatno sjećanje na ovaj poraz objašnjava Stalinov rastući oprez. Nije želio reprizu. Nisi si mogao priuštiti da se ukiseli njegov konačni triumf, čak i ako su njemački uspjesi bili kratkotrajni poput bitke za Ardene, Hitlerovu zadnju ofenzivu na zapadu u zimu 1944. Zato je svaki novi prodor na zapad bio zaustavljen kako bi se osigurali bokovi i ojačao sovjetski položaj. U siječnju 1945. nakon mjeseci pažljivih priprema između rijeka Visle i Odre pokrenuta je manje zahtjevna operacija od Bagrationa, ali golema po opsegu kako bi dovela crvenu armiju na 60 km od njemačkog glavnog grada. U oba fronta okoncentrirana je gotovo trećina sovjetskih pješačkih postrojbi i 43% ukupnog broja tenkova crvene armije. U sastavu svakog fronta dakle bilo je deset armija, jedna zračna armija, četiri od pet mobilnih skupina veličine korpusa. Paralelno, dakle, sa početkom ofenzive, frontovi na sjeveru, Baltik, Istočna Prusija, jugu, područje Karpata će početi ofenzivne operacije koje će trebati stvoriti uvjerenje Njemaca da će tu biti glavni udari, a ne u središtu i time će omogućiti održavanje superjane koncentracije snaga, a koncentracija je zbilja bila ogromna. 5-1 e, za sovjetsku stranu u broju vojnika, 8 naprema 1 u korist tenkova. Na mjestima predviđenog proboja ta koncentracija je bila od 6-1 pa do čak 16 naprema 1 e, u korist sovjetskih snaga. Dakle, to je bila zbilja ona odsudna strateška koncentracija. Ono što je također urađeno u okviru ove strateške pričuve Crvene armije poslata je kompletna pričuva inženjerijskih snaga jer je trebalo rijeke proći što je moguće brže i ne zaustavljati se na njima. Tako je prvi bjeloruski front ojačan sa dvije jurišne brigade, jednom motoriziranom inženjerskom brigadom, jednom brigadom jurišne inženjerije, dvije pukovnije sa pontonskim mostovima, šest bojni sa pontonskim mostovima. Prvi ukrajinski front je dobio nešto manje inženjerske snage, ali i to je bilo dovoljno. Osigurana je i logistička potpora. Na primjer, za Mostobran kod Magnjusevice za prvi bjeloruski front uskladišteno je 2,5 milijuna topničkih i minobacačkih granata, a na susjednom Mostobranu južnije kod Pulavija za prvu e, ukrajinski front milijun i 300 tisuća e, granata. Za usporedbu, u strateškoj napadnoj operaciji e, obrane Stalingrada Donski front je potrošio manje od milijun granata u svim tim mjesecima borbe. Slična pažnja je posvećena i zalihama goriva. Tako je, na primjer, u skladištima 8. gardijske armije, sad rekonstruirane, u Bjeloruskom frontu bilo 900 tona goriva, što je bilo dovoljno za 8 dana intenzivnog borbenog djelovanja, otprilike 105 tona goriva dnevno. A istovremeno napravljena su pozadini tri velika depoa sa logistikom sposobnom da to su oni fini džemsovi, lijepi prekrasni američki kamioni, dvojipotonski, četiritonski koji su mogli ići kroz bilo kako blato, da opskrbljuje snage u napredovanju. I to se pokazalo izuzetno dobrim njemačka obrana je bila izuzetno slaba. Sovjetsko-njemačka crta sukoba u oči napada Crvene armije u zimu 44. na 45. protezala se u dužinu od 2000 km. Na sjeveru je počinjala u Memelu na Baltičkom moru i onda se uzduž granice s istočnom Pruskom preko Visle istočno od Varšave protezala preko Poljske i istočne Čehoslovačke do Dunava sjeverno od Budimpešte. Nakon toga išla je obalom jezera Balaton do rijeke Drave gdje je Crvena armija nadzor nad bojištem predala Jugoslavenskoj armiji, koja onda držala bojište koje se protezalo istočno od Sarajeva do Jadranskog mora kod Zadra. Postojala je još opkoljena skupina njemačkih divizija u Kurlandiji, ali od nje nije bilo pomoći. Sve u svemu, Crvena armija je za kraj rata u Europi spremila oko 6 milijuna vojnika podijeljenih u devet frontova. Nacistička Njemačka mogla je toj sili suprostaviti znatno manje snage. One su bile slabije od sovjetskih i na pravcu napada prema prilazima Berlinu. Tu je dakle bila njemačka armijska grupa A koja je trebala obraniti liniju na rijeci Visla. 450 tisuća vojnika, 1150 tenkova, 4100 topova te 700 borbenih aviona, a ukupno je za obranu smjera Varšava-Berlin e, određeno 35 divizija, uključujući i četiri oklopne i dvije pancergerne divizije. Međutim, to je bilo premalo ali postojala je recimo šansa da se e, radi obrana uz povlačenje na uređene e, obramene linije, što je urađeno jako lijepo na sjeveru u borbi u istočnoj Prusiji. Zbog toga je njemačka strana organizirala čak sedam obrambenih linija između rijeke Visla i Odra. Međutim, što se dogodilo? To je bio problem organizacije tih obrambenih linija na poljskom tlu. U istočnoj Prusiji e, obramene linije su planirali i organizirali vojnici, dakle njemački generali. Ovdje je to doslovno organizirano lokalnim nacističkim e, partijskim organizacijama da nadziru i organiziraju izgradnju tih obrambenih linija, ne dakle zapovjednici vojnih oblasti i vojnih snaga smještenih tu. I te linije su uglavnom bile slabo planirane, slabo smještene. Naravno, činjenica ta je bila da i njemačka snaga više nije imala dovoljno ljudstva za popunjavanje tih obrambenih linija. Jedna od najboljih obrambenih linija je takozvana bila obrambena linija B1 koja se pružala na 100 km kod Varthegaua i imala je 9300 e, dakle pozicija za strojnice, 470 e, dakle pozicija za prototenkovske topove. Bilo je predviđeno da će ju zauzeti 14 potpuno borbeno sposobnih e, divizija. A na kraju tu se moglo samo skucati 30 bojni za cijelu obrmenu liniju, od kojih je dobar dio bio Volkstrom, dakle lokalno stanovništvo koje nije bilo ni uvježbano ni opremljeno. Njemci su iskoristili te linije koliko su mogli, ali jednostavno nije se mogla napraviti ta obrana po dubini koja je recimo kod Kurska, recimo sovjetska strana pokazala šta to znači dobra obrana po dubini. Ovdje toga nije bilo. Velika greška je napravljena je time što su dakle operativne e, rezervne snage pričuva Njemačka bile smještene jako blizu dakle obrambenih linija i što se dogodilo kad je krenuo sovjetski valjak ofenzivni ta operativna rezerva je bila doslovno uništena u 2-3 dana. U Hitlerovom strateškom planu ključnu je ulogu igrala operacija Barbarosa. U njoj je njemačka vojska do dolaska zime morala slomiti Sovjetski savez. Kada je u zimu 1941. na 1942. postalo jasno da Moskva neće biti zauzeta te da Sovjetski savez neće kolabirati, Hitler je počeo govoriti da dvije neprijateljske skupine ne mogu jedna drugu uništiti. General Alfred Jodel, načelnik operativnog odjela Wehrmachta nakon rata prije nego što je pogubljen vješanjem kao ratni zločinac, izjavljivao je da je Hitler već početkom 1942. postao svjestan da pobjeda više ne može biti postignuta. Ta spoznaja nije Hitlera spriječila u tome da ustraje da se nacistička Njemačka bori do kraja. U sedmom tomu edicije Njemačka i drugi svjetski rat, koji nosi naslov Istočni front 1943. 44. Karl Heinz Freiser piše. To se raspoloženje prenijelo i na uski krug oko Hitlera, kako pokazuje na primjer glasovita objava Alfreda Jodla. Mi ćemo pobijediti zbog toga što moramo pobijediti, jer u suprotnom svjetska bi povijest izgubila svoje značenje. Veliki admiral Karl Dönitz, kojeg je Hitler na kraju odabrao za svog nasljednika baš zbog njegove nepokolebljive odlučnosti da izaži do kraja, napisao je kasnije. Što više, usprkos svim poteškoćama situacije, još je uvijek bilo razloga za nadu u preokretu zadnji čas. Hitler je bio uvjeren da je prvi svjetski rat bio izgubljen zbog toga što je njemačko vodstvo prerano odustalo. Težeći dobiti na vremenu, održavale su ga dvije nade. Prva je bila da će tehnološka nadmoć njemačkog oružja rezultirati preokretom. Njegova druga nada bila je da će neprirodni savez između neprijateljskih sila na kraju kolabirati. Borit ćemo se, objavio je Hitler, ako bude nužno i na Rajni. Borit ćemo se bez obzira na cijenu, sve dok se, kao što je to jednom rekao Fridrih Veliki, jedan od naših neprijatelja na umori od borbe. Na njemačko vođenje rata utjecale su izravne Hitlerove naredbe vojnim zapovjednicima na ratištu. Malo se tko usuđivao, njima suprotstaviti. Upravo u borbama pred Varšavom model je jednostavno zanemario zahtjev pozicijske obrane i organizirao dakle onih pet pancer divizija u efikasnu mobilnu oklopnu snagu koja je razbila sovjetski napad. Ali drugdje, gdje se njemački zapovjednici nisu usuđivali išta uraditi, dolazilo je do kauza. Jednostavno u tom trenutku, a posebno nakon neuspjelog pokušaja atentata na Hitlera, krajem 1944. godine, Hitlerovo nepovjerenje prema e, vojnom vrhu njemačkom je strahovito raslo, posebno kada je kao cijenu tog e, sudjelovanja u zavjeri, žrtva je bio Rommel, dobro njemu je dana mogućnost da izvrši samoubojstvo, a ne da bude obješen klavirskom žicom. To se vidilo još i invaziji Normandija kada su Hitlera doslovno sat satima se bojali probuditi ga da izda zapovjedi da se aktiviraju oklopne pancer divizije koje su se tada mogle poslati i da su tada te pancer divizije napravile udar, bilo bi svašta. Sovjetska stavka je jako naučila lekciju, a i Stalin naučio lekciju kada je u prve dvije godine rata sve do Stalingrada crvena armija je učila tad nije imala ni materijalnih sredstava i oslom tad se vidjelo što su značile te staljinističke čistke, pa i Rokosovski je bio tri godine u logoru. Dakle, stavka je bila sad jedna jako dobro uigrana mašinerija e, koja je efikasno djelovala. I to se vidjelo sada u ovoj sekvenciji dva usko povezana napada e, s kojim je počela dakle strateška napadna operacija Visla Odra. Dakle, maršal Konjev je dakle, planirao veliki napad iz područja Mostobran Sandomirec u Južnoj Poljskoj u smjeru Breslava, te pomoći prema Katovicama, industrijskoj regiji Šlezije, koje su bile ključne za njemački napor e, baš zbog e, industrijskih kapaciteta smještenih tamo. To će biti prvi napad. Ali, dva dana nakon tog napada, dakle, Maša Đukov će sada, glavni napad sa mostobrana kod Magnuševica, pokrenuti tri napada u smjeru Posljena i Lođa te prema Varšavi s ciljem da se Varšava odsjeće i na taj način prisiljencu ili da se predaju ili da bude u okruženju. To je bio, dakle, plan te operacije. On počinje 12. siječnja. Kada je početkom siječnja 1945. počeo juriš crvene armije, na istočnom frontu oko 6 milijuna armejaca suočilo se s oko 2 milijuna njemačkih vojnika i oko 190 tisuća njihovih saveznika. Njemačka vojska sada je bila sjena nekada moćne armade. Ali u toj vojsci bilo je jedinica koje su bile iskusne, fanatične i dijelom opremljene najmodernijim oružjem. Činjenica da je borba sada došla na njemačko tlo dodatno je ojačala otpor tako oslabljene vojske. Rat na istoku oduvijek je bio puno okrutniji od onoga koji se vodio na zapadu Europe. Sovjetski savez će u drugom svjetskom ratu imati više od 28 milijuna mrtvih. Manji dio poginulih bili su vojnici. Okrutnost borbi samo se još povećala kako se crvena armija počela približavati nacističkom rajhu. Richard Overy piše. Osvetu je bilo lako razumjeti. Godinama su sovjetski vojnici učeni da je neprijatelj zvijer podobna samo za uništenje. Fašisti su napisao je Ilja Ehrenburg, autor pjesama mržnje napisanih u ljeto 1942. doveli sa sobom divljaštvo, užase, kult nasilja i smrt. Izvan Minska 1944. Ehrenburg je naišao na gomilu pocrnjelih tijela ruskih žena i djevojaka. Na njih su naišli i ruski vojnici i odmah se počeli svetiti Nijemcima koje su zatekli na putu. Nigdje, napisao je Ehrenburg, borbe nisu bile tako silovito okrutne. Napredovanje preko uništenog od ljudi ispražnjenog krajolika Bjelorusije i istočne Poljske dovelo je u srpnju 1944. sovjetske trupe do njihovog prvog susreta s logrom za istrebljenje u Majdaneku. Zatekli su tisuću bolesnih mršavih zatvorenika. Židovski zatvorenici odvedeni su na zapad na jedan od marševa smrti. Većina onih koji su ostali bili su zarobljeni sovjetski vojnici. General Čujkov zapovjedio je svojim ljudima da u koloni prođu kroz logor. Koliko je mržnje buktalo u srcima naših vojnika, kasnije je on napisao. Sovjetski vojnici manje su bili užasnuti logorom, a više skladištima prepunim odjeće, ručnih torbi, cipela i dječjih igračaka, sve je to oduzeto od zatvorenika. Kada je Crvena armija oslobodila Auschwitz, u njemu je zatekla samo 2819 zatočenika. Većina je bila na rubu smrti. U skladištima Crvena armija izbrojala je 348.820 muških odjela i 836.255 ženskih kaputa i haljina. Kada su borbe došle u istočnu Prusku, neki vojnici Crvene armije počeli su se osvećivati na civilnom njemačkom stanovništvu. Posebno je bilo masovno silovanje žena. Silovanja, pljačka i konzumiranje zatečenog alkohola u nekim slučajevima zaprijetili su i borbenoj sposobnosti jedinica Crvene armije, u kojima se rasula disciplina. Jedinica jedinice NKVD-a brzo su slomile slučajeve Rasula, ali silovanja su se nastavila sve do zadnjih dana ratovanja. Ogočenosti tih borbi pridonijela je činjenica da su one bile sve krvavije kako se Crvena armija približavala Berlinu. Veći dio 1944. gubici Crvene armije bili su manje nego protekli godina. Onda se u listopadu sve to promijenilo. Od tog mjeseca do pada Berlina Crvena armija imaće 319 tisuća poginulih konjem već prvog dana njegove snage prave e, proboj šine 40 km u kojoj su odmah ubačene gardijske i tenkovske armije radi napredovanja prema Breslavu. Prvog dana borbi širina proboja povećana je 60 km, a snage prvog ukrajinskog fronta napreduju 20 km u dubinu protivnika. U samo 36 sati uništen je najbolje organizirani dio njemačke obramene linije. Takav uspjeh dovodi do odluke Žukovlja da već idućeg dana, da ne čeka dva dana, već 13. siječnja kreće u napad. Prvi bjeloruski front prema Lođu, njemačka obrana se odmah probija i počinje napredovanje u dubinu gotovo od 100 km. Zbog toga Žukov, nakon ovih početnih snaga, prva dva dana je još držao e, u pričuvi, e, dakle tenkovske mehanizirane snage druge Šeleona, i tek kad su se ove prve snage koje su iscrpile morale stati radi opskrbe, on ubacuje tu svježu priču i napreduje dalje. Time je ostvaren taj ogromni visoki tempo napredovanja i uništene su njemačke operativne rezerve E, na oba pravca napada i time sad stvorena mogućnost da se oba napada formalno povežu u jednu ogromnu operaciju. Ovdje e, je bilo značajno i to da su e, sovjetske zračne snage ovog puta uspjele pružiti stalno potporu konjevenim i žukovim snagama. Prvo, Sovjeti su imali centralizirano zapovjedništvo i upravljanje svim tim snagama i zato su im mogli odmah po potrebi odvojiti preusmjeriti s jednog bojišta na drugo. A drugo, ovog puta je logistika pripremljena jako pažljivo. Kako se napredovalo? Odmah su uređivani ovi provizorni aerodromi na koje su prebacivani lovci i jurišnici. Tako e, su u toku cijele operacije e, lovačke eskadrile prebacivane na sedam provizornih aerodroma, a jurišne na šest. Dakle, šest puta je to izvedeno bez ikakvih problema, sva je logistika bila osigurana i nije bilo ni čudo. Tako je u prva dva dana napredova prvog bjeloruskog e, fronta 16. sovjetska zračna armija izvela 3400 napada. U istom vremenskom roku Luftwaffe je izvela samo 42 napada. Dakle, na taj način su je mogle zračne snage pružiti ono e, koncentrirani napad onim odlučnim točkama e, proboja i one su to uradile. Sada je glavno i onaj prednost sovjetskog napada bilo je dakle to korištenje mobilnih tenkovsko mehaniziranih skupina za duboke prodore koje prvi put u tom opsegu iz, uspješno upotrebljeno u Bagration, a zatim i drugim operacijama i to je zapravo bio ključ sovjetskog uspjeha. Nalet prema Berlinu nije imao neko posebno ime. Operacije Crvene armije više nisu dobivale imena poput Bagrationa, Urana, Marsa i slično. Operacija je imala jednostavno ime Visla Odra po rijekama s kojima se krenulo prema Berlinu. Ciljevi tog juriša nisu bili samo dolazak na prilaze glavnom gradu Njemačke. Početkom 1945. Stalin je maršalu Ivanu Konjevu na karti pokazao Šlesku, bogatu pokrajinu istočne Njemačke i rekao samo jednu riječ – zlato polako se pripremalo za ono što će doći nakon kapitulacije Njemačke. Šleska će biti oduzeta Njemačkoj i pripojena novoj Narodnoj republici Poljskoj. Prema Berlinu valjala se nezaustavljiva crvena armija. Godine 1940. Wehrmacht je osvojio Francusku i zemlje Beneluxa s oko 3000 tenkova. Prema Berlinu nadiralo je njih više od 6000 govori doktor Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. U tenkovskim armijama vi ste imali te e, skupine koje su išle napred veličine ojačane brigade, a njihovi zapovjednici bili su najiskusniji, ali i najagresivniji koji su se mogli naći. I dakle, te su skupine kretale do 100 km od glavnine snaga. One su postizale iznenađenje brzi prodor i sprječavanje njemačke organizacije. I to se najbolje vidjelo kada je e, poslana 15. siječnja njemačka divizija Grossdeutschland, dakle sa sjevera, da na svaki način ojača organizaciju obrane. Što se dogodilo? Prva i druga sovjetska gardijska tenkovska armija su, zahvaljujući upravo mobilnim skupinama, prvo su okružile Gross Deutschland, a zatim ga nizom munjevitih napada, nije bilo pauza, unišle tako da je većina njemačke vojne opreme ostala na željezničkim vagonima, nije uopće ni iskrcana. Isto tako, e, tu su bile i snažne noćne operacije, e, napadi se nisu ni zaustavljali ni po noći. Vodeći elementi su rotirani, doslovno nakon e, dan dva borbe e, ove vodeće u srpne postrebe su vraćene pozivno na odmor, davane su nove e, i svježe snage. Taj način ste mogli održati visoki tempo napada i spriječiti dakle organizaciju njemačkih snaga. To se najbolje vidjelo noćnom djelovanju 44. E, brigade 11. tenkovskog korpusa na utvrđeno područje meserica između Posena i Kunstrina, koje je Njemačka smatrala neprobojnim položajem. Jednostavno, tokom noćnih borbi e, su ove sovjetske postrojbe doslovno u samo nekoliko sati razbile i uništile tu njemačku obramenu liniju. Tu je čuvena izreka, njemačkog generala Friedricha von Melenhina, inače jednog od vodećih stručnjaka za oklopno ratovanje, koji je najbolje opisao ovu operaciju sljedećim riječima. Ruska ofenziva bila je izvedena sa takvim intenzitetom i jarošću koji do tada nisu viđeni u ratu. Bilo je jasno kako je njihovo vrhovno zapovjedništvo u potpunosti savladalo tehniku održavanja napredovanja ogromnih mehaniziranih armija. I dakle, kada je operacija završena, ona je završena i prije roka očekivalo se, završena 3. veljače, a očekivalo se da će trajati negdje do sredine veljače. Sovjetske snage sad su se nalazile 60 km pred Berlinom. Ipak, E, nije odma e, odlučeno da se krene prema Brilinu. Zašto? Na sjeveru su se ipak nalazile dosta velike njemačke snage. Mogućnost je postala napada njemačkih snaga iz Pomeranije na sjeverni bok prvog bjeloruskog foronta. Ostalo njemačke su snage i 15. veljače izvele operaciju Solstici, zadnju napadnu operaciju Wehrmachta, koja je usprkos početnih e, uspjeha vrlo brzo zaustavljena. No to je ubjedilo stavku da treba zaustaviti ovo dalje napredovanje prema Berlinu dok se ne riješi problem njemačkih snaga na sjeveru. To je pokrenuto, e, urađeno pokretanjem istočno-pomeranske strateške napadne ofenzive od 24. veljače do 4. travnja i nakon toga 15. travnja će uslijediti Berlinska operacija. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.